Ba, biztan da, izan handi batzen, handi eta eh, anitz egin du erriaintzat, erriaintzat, kirolak, dantzak, denak egite e, ere maki zituen, bi, bi puntetai horrek. Ba, zituen bere eh, zainu kolpeak batzutan, me, behar da, beti akomatzen, azkenian arribatzen zela zerbaiten egiteat. Erraiten da, hainitz egin duela ezpeleta peleta erriaren zat, eh, gaur eh, duen ospea, harri zorzaiola, heina ondi batean, ados zira horrekin? Ani, ahont ados diz. da, bazituen bizian dindiak otratzenak, ah, bai, ikusita erria, ezpeletako erria, behar, hainitz gauza eginik, handi epartetik. J'ai eu un petit moment euh, d'émotion partagée avec lui puisqu'il avait été candidat au sénatorial et que euh, du coup euh, je lui avais permis de venir visiter le Sénat. On avait visité le Sénat ensemble. il était lui-même venu assister à une séance du Sénat et plein d'émotions. et donc, voilà, c'est un petit clin d'œil pour lui qui est certes personnel et m'en voulait pas sur ça, mais qui, je sais, lui avait quasiment touché aux larmes. Euh, et parce que pour lui, euh, ça avait été important de, représenter le Pays Basque dans cette élection-là. uste dut eh, hor uh, dela, ba, berari uh, eman nahi dion uh, omena, edo omenaldia nahi dut. Hain lehen lehenik ikaskidea izan da, enetzat. Ustaritzeko ikastegian elgar ezagutu ginuen denboran. Eta geroztik, ba, beti hauzo izanik, herri hauzo izanik. Eh, beti alako lotura bat izan dugu, gogoratzen naiz bere denboran ikastola ere lagundu zuela eh? eta hemen afari batzuk egiten zituen bere ostatuan ikastolaren alde eta haine uste dut eh, bere bizi osoan eh, euskal herritar peto-petoa izan dela. J'ai beaucoup de, de souvenirs personnels, un petit peu ému. Je retiens un homme passionné du Pays Basque qui aura fait bouger les choses dans son plan économique, touristique, avec sa, son entreprise et tout le travail qu'il a pu faire avec les hôteliers du Pays Basque. Il aura aussi fait bouger les choses euh, avec la mise en place de la OP du piment d'Espelette. Et puis il aura fait transformer sa commune. quand on parle d'Espelette, maintenant dans toute la France, c'est extrêmement connu. Et puis il aura fait contribuer aussi à l'évolution institutionnelle du Pays Basque. lehengo hausapesak izan zirenak, e, eh, Frederik Arambor, e, eh, eta Kepa Paroten eh, inguruan Eh, eskatuz la komunitazion de pen hori, eta bera etorri da gure bilkuretara e, egin gabe, batzutan, eh, ara, simioa egin eta handik ordu batzutara, eta hori e, txalotzekoa da, eta berak pentsatzen zuen benetan zerbait lortuko genuela. Ez da la izan, baina, bon, ale, lekutik pentsatzen dut lagunduko gaituela hori eta beste hainbat gauza lortzeko.